SI 8, clase 2. So again, I just wanted to acknowledge your efforts to come and study this material. Otra vez quiero reconocer los esfuerzos que hacen por venir y por estudiar este material. You know, it's Friday night, you've had a big week. Uh, do you really have to come and sit for four hours and hear about some esoteric description of hell realms and this and that? Realmente es el eh, viernes a la noche tuvieron una gran semana. Necesitan venir a sentarse acá y escuchar durante cuatro horas una explicación esotérica acerca de los reinos infernales. Uh, Podrían tener la excusa de tener otras actividades más eh, placenteras para hacer un viernes a la noche. thank you for uh, making Así que muchas gracias por hacer el esfuerzo. We have to do this course sometime, so let's do it. And then <laughs> this time next week, <laughs> you're over. <laughs> Tenemos que hacer este curso en algún momento, así que hagámoslo y en este mismo día, a la misma hora, la semana que viene, ya está, ya lo terminamos. No, no, no, no, Friday we are with the last class. Yeah. No, la última clase ya. Yeah, so. And not, not over. At night. Okay. Well, one week from today, the class is already okay. complete. Dentro de una semana la clase, la clase ya termina. Yeah. So we just hit it hard, got it done. Knock out the homeworks, do the quizzes, hand it in. Así <laughs> que esfuércense mucho, estudienlo, hagan las, tareas, hagan las pruebas, los exámenes, entreguenlas. Yeah. Eh, she, she wanted to know. when she's finished one of the SDI courses, where she has to send uh, the material for correction. Oh, okay. Do you have a, a working system within um, She's done it in English, and I think she wants to send it over to the States. I, I, think I heard that. Yeah. If you do it in English, you can give to me. Ah, okay. Yeah. Eh, quería saber, eh, Laura, que ella hizo todos los exámenes eh, de, o si, bueno, si hiciste, si alguien hizo los exámenes completos, a dónde los tenía que mandar, en inglés, sí. Y si alguien los tiene completos y se los quiere dar a Alistair, él los puede corregir. ¿Cómo? ¿Cómo funciona el español para los que Ya lo explicó al principio. Ah, no, lo de los exámenes. Las tareas. Ah, no, las tareas en español. And she's asking if we should um, explain how the homeworks and everything like in Spanish for people who don't Sure. Okay. Yeah. Let's do that. Okay. Em, después de, cada una de estas lecturas, eh, ustedes van a ver que hay una, prueba, en inglés quiz, que tiene una serie de preguntas y después de cada una de esas eh, lecturas también hay un examen que tiene como un resumen de, de, esas preguntas, están solamente las más importantes. Y al final de todo hay un examen final. Aparte de todas las preguntas y los exámenes, cada curso también tiene otros requerimientos de meditación y algunos tienen algunas memorizaciones y es importante anotar la fecha y la, hora de la meditación para que sea aprobado. Con ponerme un tilde solamente no alcanza, hay que poner el día que se hizo la meditación y entre qué hora y qué hora se hizo. Otra aclaración que nos hizo Lama eh, la Macaro es que el mínimo de meditaciones de, cada una es por lo menos una, no es que hay que hacer siete veces cada meditación, sino por lo menos una. Si quieres hacer más, bien, pero con una alcanza. Cuando están todos estos requisitos completos, todas las pruebas, todos los exámenes y el examen final, con las meditaciones o a veces hay algún requerimiento de memorizar algún texto, eh, se se le da a alguien para que lo corrige. Si uno lo hizo en inglés, lo puede mandar a Estados Unidos. Acá Alessio se ofreció a, llevarse eh, si alguien tiene algo preparado. Y acá todavía no lo organizamos bien, pero queremos hacer un, grupo para corregir las tareas que se están haciendo en castellano. Hay grupos de estudio que se están juntando para hacer las tareas, hay gente que lo está haciendo en forma individual y lo hacen en castellano y queremos eh, armar un grupo como de correctores, que serían gente que ya terminó el curso completo, y hizo todo el examen, como para poder completar eh, bien todo el sistema. ¿Se entendió? Eh, están, está todo en la página web de Caladanda, de los cursos que ya se dictaron. Están las lecturas, están todas las preguntas, están las claves de respuestas y está el examen final. Se supone que para hacer las primeras preguntas las tenés que hacer solamente con lo que vos eh, escuchaste en la clase, ya sea en vivo o en el audio, y con las lecturas, y después corregís eso con la clave de respuestas, que no, no hay que hacer trampa y, hacerlo con la, con la clave de respuestas, y después estudiar de la clave de respuestas para todo el resto. So you do the <coughs> homework quizzes in English, Así que si hacen eh, los exámenes en inglés, me lo pueden mandar por correo, por correo o por correo electrónico a mí y yo se los voy a, les voy a poner las notas y los voy a corregir. si lo escriben en castellano, todavía no los puedo ayudar. All right, we have a few more lists that we have to cover, okay? Tenemos algunas so, listas más que tenemos que cubrir. So prepare yourself. Así que prepárense. So we finished the five types of um, being of the desire realm. Terminamos con los cinco tipos de seres del reino del deseo. So of those, the first four, right, the hell realm beings, craving spirits, animals, and humans. are exclusively found in the desire realm. No other, not, don't exist in any other realm. Así que los primeros cuatro que mencionamos, los seres infernales, los espíritus hambrientos, los animales y los humanos, se encuentran exclusivamente en el reino del deseo. No se los puede ver en los otros dos reinos. But the pleasure beings, the Halas, Devas, there's six types that live in the desire realm there's 17 types that live in the form realm, and there's pleasure beings in the formless realm as well. So they they can be found in all in all three realms, apparently. En cambio, los seres de placer, hay seis tipos de seres de placer que se pueden encontrar en el reino del deseo y hay 17 que se encuentran en el reino eh, sin forma y otros que se encuentran también en el reino de la forma. 17. 17. 17, sí, in the form realm. Perdón, lo dije al revés, 17 en el reino de la forma y hay otros tantos en el reino de la sin forma. So in the desire realm. Says, yeah, I said yeah, And 17 in form. 17 in the form. Yes, yeah, yeah okay. perfect. also that the that pleasure beings you can divide them into two. They sometimes call them like the uh, what Geshe Michael's translation is the semi pleasure being and like the full pleasure being. Los seres de placer, a su vez, se pueden dividir en dos. Geshe Michael lo que los divide es en los eh, semi-placer y los que son de placer completo. And other translations in English that you may have seen if you read books, translations in English, like the demigods and the gods. Y otras traducciones, si ustedes pueden haber leído en inglés, We'll, we'll talk about uh, those realms in more detail later. Vamos a hablar de esos reinos con más detalle más adelante. Okay, next is a homework question. And ready? Um, Master Vasubandhu, in his Abhinava Kosha, he divides the beings of the desire realm into 20. Hay una pregunta de la tarea que dice que el maestro Vasubandhu divide a los beings of what? Sorry. Of the desire realm. Eh, divide a los seres del de reino del deseo en 20. See, yeah. So we already had five. Now we're going to get a list of 20. Ya teníamos cinco. Ahora vamos a tener una lista de 20. Okay. Let's do it. Okay. The first one are the eight kind of hell beings, corresponding to the eight kinds of hot hells. They're actually also, and we'll learn about it, for better or for worse, eight cold hells, but they're considered attached to the hot hells, and Master Vasubandhu doesn't make a separate category, he just says the eight beings of the hot hells. Hay también ocho infiernos fríos, pero el maestro Vasubandhu los describe adjuntos a, el, a los infiernos calientes y no hace una separación en los tipos de seres. Next, uh, craving spirits and animals. Después vienen los espíritus hambrientos y los animales. So that's up to 10. Así que ahí llegamos a diez. Okay. And then um, for humans, he, he, he assigns four, four types of humans corresponding to what's called the four continents. Para los humanos, él dice que hay cuatro tipos de seres, cuatro tipos de humanos que se corresponden a lo que ellos llaman los cuatro continentes. And this is an idea of Buddhist cosmology that uh, our world is um, four great continents uh, in a huge ocean and um, different humans living on different mm. continents. Y esto viene de una idea de cosmología budista que dice que el mundo está hecho de cuatro continentes y un gran océano, y cada uno de estos continentes tiene seres diferentes. Y después finalmente están los seis tipos de seres de placer que se pueden encontrar en el reino del deseo. So that should 20 beings of the desire Así que eso debería sumar 20 tipos de seres en el reino del deseo. ¿Funciona la matemática? Pero ocho yes, no, no, eran, eran solo 8 infernales. She was asking about the, the, the, um, the eight cold and the eight hot. So, The eight courthouse do exist, but they're not treated as a separate category to make the 20 in the design. Okay. Dice que existen eh, las ocho infiernos fríos y que tienen otro tipo de seres, pero que en esta clasificación no están, no están metidos adentro de esta clasificación. Y sería en la realidad, ¿no? Estarían en el propio Irak, She's saying, if in reality, would that correspond to like Iran or Iraq? Is that what oh, it's referring oh, oh, okay. Yeah, no, it's a good question. Um, or is it another kind of thing that we can't see? That's what you're yeah. Es una buena pregunta. Yeah, because there, there is a, you know, there is a school of thought that the different realms are either psychological states or they're different kinds of experiences that we can have, you know, within our human existence. Hay una eh, escuela de pensamiento que dice que cada uno de estos eh, seres en realidad son como estados psicológicos o como estados que podemos experimentar en nuestra vida humana. So, for example, being out in the middle of the day in the Sahara Desert, being burned by the sun and all the reflection of the light on the sand. could be considered like partial hell. Por ejemplo, estar en el medio del desierto de Sahara con el sol que te está dando así de lleno y el reflejo de la arena se podría considerar como un infierno parcial. But they're not the hell realms proper. Pero no son exactamente los, eh, los reinos infernales. according to Buddhism, genuine hell realms that we cannot that we can't see, where people suffer much more uh, intensely than anything in this world. De acuerdo al budismo, hay reinos infernales que nosotros no podemos ver y donde se sufre mucho más que en este reino humano. But it's interesting to observe and see how humans within a human life can, can have karma that has a flavor all the different kinds of realms. Pero es interesante ver cómo los humanos en esta vida pueden tener eh, karma que tiene un sabor parecido a alguno de estos otros reinos. You know, like people who are living in, suddenly find themselves in the war zone, bombs are exploding, and people are being killed, and people running around with their limbs blown off is obviously a flavor of an realm. Por ejemplo, la gente que vive en lugares donde hay guerra y donde hay bombas que están explotando y gente que está corriendo por todos lados sin alguna de sus extremidades se parece mucho a alguno de los reinos infernales. Y también hay gente que tiene el sabor de, de alguno de estos seres eh, de placer. Nosotros siempre elegimos a la gente que vive en el sur de California. You know, they got lots of money and the weather's beautiful and the place is beautiful. Tienen mucha plata, viven en un lugar bellísimo y ellos son muy lindos. They like to have... ¿Cómo? Que Carola siempre dice Angelina Jolie, Brad No, Carola always talks about Angelina Jolie. And yeah, they like to have they like to have beautiful, useful, perfect bodies. Everything is perfect. <laughs> tienen los cuerpos muy lindos y todo es perfecto. Yeah. But um, in this tradition, it's very clear that that's you know there are flavors of those different realms, but the hell realms and the craving spirit realm and the pleasure being realms are authentic other realms that, that we can't generally see. Pero en esta visión es muy claro que por más que haya un sabor que sea parecido, los reinos de, de, infernales, los reinos de los espíritus hambrientos y los de seres de placer son reinos auténticos y separados que realmente existen. And I like to think it's helpful for me to try to get my head around the possible existence of these other realms, to see it as, you know, the karma that was creating that kind of thing is just stronger, it's deeper, for better or for worse. Y para tratar de entender esto, yo pienso que el, el karma para crear eso era más profundo, era más potente, para mejor o para peor. You know, there's, there's a certain strong ne negative seed, according to Buddhism, that would create the experience of being in a war zone and seeing people being blown up and so on. Hay una, según el budismo, hay una eh, semilla negativa para haber nacido en un lugar de guerra y estar con explosiones y bombas por todos But what if this, uh, you have a seed ripening that's even more negative than that, even stronger than that? Pero qué pasa si tenés una semilla que brota que es más fuerte que eso, que es más negativa todavía? Yeah. And then you can do the same in the other direction as well. A, beautiful body and a beautiful part of the place to live in and so on. Y podés hacer la misma, el mismo pensamiento para el otro lado, para tener un cuerpo muy bello y vivir en un lugar muy lindo. Okay, so we had 20, I hope. Yes, see? Así que tenemos 20, espero. So of these, the first 10 are considered like um, a bad rebirth. Así que los primeros 10 se los considera un mal renacimiento. And the latter 10, which is the humans and the pleasure beings, are considered. They call it, literally, it's like a joyful Y los últimos 10, o sea, los humanos y los seres de placer, se los considera como un renacimiento eh, gozoso. So craving spirit, Así que los seres infernales, los espíritus hambrientos y los animales son malos renacimientos. Okay, so why is So, which realm is uh, human? World. I'm sorry, what was Which which, uh, which realm of the three of the category of the three? Yeah. So we. are qué reino de, la categoría de tres estamos los humanos? So we're in, we're in the desire realm. Nosotros estamos en el reino del deseo. Yeah. Unless you're a uh, Buddha emanating, in which case you're out. a menos que seas un Buda que está emanando, en cuyo caso estás completamente afuera. Así que el resto de nosotros estamos en el reino del deseo. Maybe the nosotros <laughs> Okay, so why is it called the Desire? Entonces, ¿por qué se llama el reino del deseo? Yeah, but there's there's particular objects of desire and we, that we have a um, porque nunca tenemos suficiente y queremos yeah, yeah. So Moroccan específicamente es comida y sexo. Yeah, so the traditional one is uh, you know we have craving for food and sex. Tenemos deseo siempre de comida y de sexo andar no, y amor no. And that's not presented in the traditional list. No, no está presentado así. It's food and sex. No está presentado así en la lista tradicional, es comida y sexo. Because people can crave sex and not have love. Porque la gente puede desear sexo y no tener amor. You there can be a stronger emotion, desire for sex rather than uh, for sexual pleasure rather than, um, you know, love. Puede haber una emoción más fuerte por el deseo sexual que por el amor. Love usually goes together, but it's not a, I think we say it's not a necessary a uh, <coughs> no, pero relationship. Desear amor. But I can desire love. Yeah, I'm not saying that these are the exclusive desires. I'm saying these, these are considered in the scriptures to be the two main Estoy diciendo que no es que sean, <laughs> no estoy diciendo que sean los únicos deseos que tienen los humanos, pero que son las más importantes. Claro, más importantes. No exclusivos. Así que me gusta pensar que cuando salen en una cita y dónde llevan a alguien cuando salen a una cita y <laughs> muy frecuentemente van a un restaurante, a una cita, así que ahí tienen los dos cubiertos. you have nice food things go well. <laughs> si tienen suerte, comen algo rico y si las cosas van bien. okay. Now you have to get the flavor too, and I think this will help with the understanding of the difference between the desire realm and the other realms, form and formless. Tienen que entender un poco el sabor y esta un poco la diferencia que hay entre el reino del deseo y el reino de la forma y el de la sin forma. That they are reflecting levels of grossness and subtlety. Que están reflejando distintos niveles de cosas más grosas y cosas más sutiles. So in the desire realm, it's considered that our you know, the things that we think about, the things we crave, um, and our environment, our bodies, our thoughts uh, are much more gross. Entonces, en el reino del deseo se considera que las cosas que pensamos, que las cosas que deseamos, son mucho más grosas. And in the form and formless realm, above it, um, things are much more subtle. Y en el reino de la forma y de la sin forma que están por encima de este reino, las que desean son más sutiles. You know, and they talk about different levels of the form realm and different levels of the formless realm. Se habla de distintos niveles del reino de la forma y distintos niveles del reino de la sin forma. And basically, they're levels of increasing subtlety. Y básicamente son niveles que, en que se va incrementando esa sutileza. So, according to the Buddhist tradition, in comparison to the form and formless realm, entonces, de acuerdo a la tradición budista, acá en el mundo del deseo, nuestros cuerpos, comparados con los cuerpos del mundo de la forma y de las sin son mucho más groseros. No, speaking, the way we move, the way we eat, the way we behave um, is much more gross. la forma en que nosotros nos movemos, la forma en que comemos, la forma en que hablamos es mucho más grosa. You know, and you see that in, in, in a very obvious way in, among humans. Uh, you know, if we're suffering from addictions or we, be, we, um, we become gluttons with the way that we eat. Y esto lo vemos eh, en, en los humanos, si, están, si ves gente que está sufriendo de alguna adicción o si, están, o si tienen eh, adicción a la comida, por ejemplo. Yeah. You know, and, and, behaviors, you know, uh, Particularly, like sexual behaviors, you see you know, much more gross kinds of sexual activity behavior. Y por ejemplo también en el comportamiento sexual se dan eh, comportamientos más eh, como grosos, más groseros. And as you know, the beings of the, of the, of the higher realms, is this, all around it's more subtle. Their bodies, for example, are much more beautiful. Y en cambio en los seres que están en, en el reino, en los reinos de placer, todo es más sutil sus cuerpos, por ejemplo, son mucho más bellos. You know, in the form realm, the bodies don't smell, they don't get body odor, for example, the way that this human <laughs> body does. Por ejemplo, en el reino de la forma, sus cuerpos no tienen olor, no tienen olor a transpiración como lo podemos tener nosotros. I mean, just to be frank, you know, just, and, and to give you a flavor, and I think it helps to try to get our heads around whether these realms are possible, you know, whether they're real. solo para que tengan un sabor de, lo que esto significa y puedan entender de que estos reinos realmente existen y son posibles. So desde, su punto de vista, nuestro, nuestro reino es más grosero, no, gross like in, as opposed to subtle, more opposed coarse. Sí, eh, grosos son nuestros cuerpos y. But it is kind of it, would have the flavor of looking kind of the other sense of gross. Burdo, burdo, burdo, ahí está. Yeah, it would also have that sense. Yo, le pregunté si era, porque gross también a veces en inglés significa asqueroso, y me dijo que no es exactamente, que es más la diferencia entre burdo y sutil, pero también podría tener ese, ese sabor. Like I don't think in the poem realm they have to have toilets and sewage, all that kind of stuff. <laughs> No, no creo que en el reino de la forma necesiten baños ni tampoco cloacas, ese tipo de cosas. Do, do they eat in the, yeah, they, they eat more subtle kinds of food. Sí, comen, pero comidas más sutiles. So, so their bodies don't produce the kind of waste instinct that Sus cuerpos no producen el tipo de desperdicio y el tipo de, de olor desagradable que producen los nuestros. qué, qué más le podría hablar de alguna, ¿Qué imagen podría dar de algún ser del reino de la forma? Maybe we'll talk about it because I'm, um, um, I'm going to get to the form realm more formally, no pun intended okay. in, in a second. Okay. Um, Dice que va a hablar de eso un poco más adelante cuando hablemos más formalmente del reino de la forma. Yeah. I'll try and give like a little a vision of it. Voy a tratar de dar como una, una visión de cómo son. But I just want to tell you about a friend of mine. Just I, I, I think of her when I think of the form realm. The form realm. Les voy a contar de una amiga mía que pienso en ella cuando pienso en the form realm. Yeah. En el reino de la forma. Because you know, like to Buddhism, we had a life before we came here. De acuerdo al budismo, nosotros tuvimos una vida antes de venir acá. You know, and I kind of, you know, and some maybe you know people like this. I just wonder. You, you have friends or a friend who recently came from a foreign realm. A veces me pregunto si tenemos amigos que recientemente vinieron del reino de la forma. Because I had I had this friend and she liked everything to be perfect. Yo tenía una amiga y ella le gustaba que todo siempre estuviera perfecto. And she wasn't happy with her body. She, if she could, she, she would tweak. She wanted to tweak, be able to tweak parts of her body to make it perfect image that she wanted. Tweak. Tweak, like ah, if she could, she would change ah, okay. parts of her body. No le gustaba su cuerpo y si ella hubiera podido, hubiera cambiado partes de, de su cuerpo para que fueran mejores o más perfectos. You know, and she like her knees were too big. She wished she could like make her knees smaller, that kind of thing. Ella consideraba que sus rodillas eran muy grandes y le hubiera gustado achicarlas. You know, and, and you're, we're at the beach, you know, like you know, uh, lying on the sand. Estábamos en, en la playa, acostados en la arena. And even like the grains of the sand she felt they were too rough, too coarse. Y hasta los granos de arena ella le parecía que eran muy ásperos. So you know, she'd lie there and you know you get some sand, would stick on her on her arm. She'd say, "Oh, just brush that sand." Entonces estaba ahí acostada y se le ensuciaba un poco el brazo con arena y decía, "Ay, voy a sacar esta de acá." You know, and later when I kind of learned about these realms, I thought. Maybe she came from a form realm recently. Y después, más tarde, cuando aprendí sobre el reino de la forma, pensé, seguramente ella viene recientemente del reino de la forma. You know, and she still had these seeds where she wanted everything to be like totally majestic and totally perfect and beautiful. Y todavía tenía semillas para querer que todo fuera absolutamente majestuoso y perfecto. You know, and even the, it's a beautiful beach, you know, but even the grains of sand is, is a little too rough and not as subtle and as uh, magnificent as, as it should be. Hasta la playa esta que era bellísima, para ella la arena era un poquito áspera, no era lo suficientemente sutil y magnífica como hubiera querido que sea. So maybe the beaches in the foam around the sand doesn't stick to your arm. <laughs> Entonces quizás en las playas, en el reino del deseo, la arena no se te pega al brazo. You know, it doesn't get stuck in your bathing costume. <laughs> no se te queda pegado en el traje de baño. you know, and it's much more fine and even more soft than sand here somehow. Okay, so maybe you have a, maybe you also have a friend like that. Quizás ustedes también tengan algún amigo que sea así. Mm-hmm. Okay, there's a homework question. Hay otra pregunta de la tarea. To give like a, ma a main characteristic of the desire realm. de dar una característica principal del reino del deseo. La respuesta es bastante técnica, así que se las voy a dar así nomás. La característica principal del reino del deseo. Es que los seres vivientes que están ahí pueden tener aflicciones mentales que son no virtudes. So this is a little complicated and I don't claim to know much about it. Esto es un poco complicado y no, no puedo afirmar que sé mucho sobre esto. But you, right, you may remember in ACI uh, course 5, um, they spoke about black and white things. ¿Puedes repetirlo, por favor, lo que She wants, she wants to repeat yeah, the definition. Oh, oh. They can have, you know, they have mental afflictions that are also non-virtues. Pueden tener aflicciones mentales que son también no virtudes. Non-virtues. they're also non. The mental afflictions that are also non-virtues. That's a characteristic of the desire Tiene las fricciones mentales que también son no virtudes. Esa es la característica del reino del deseo. Because all the realms have their own particular flavor of mental affliction. Porque cada uno de los reinos tiene su propio sabor de aflicciones mentales. They have their mental affliction specialties, but they're, and, they, and they're more subtle as you go through the layers, the levels of the realms. tienen como su especialidad cada uno en, en mentales y a medida que uno va avanzando se ponen cada vez más sutiles. So if you remember in ACI course 5, they say that the pleasure beings of the form and formless realm, they have mental afflictions, but they don't commit non-virtues. No sé si recuerdan del curso ACI 5, los, eh, hablaba de que los seres de los reinos de, de la forma y la sin forma, tienen aflicciones mentales, pero que no son no virtudes. And for me, to be honest, that's a little complicated and a little subtle, so I think I'm just going to move on. <laughs> Entonces, para ser honesto, creo que esto es un poco complicado y un poco sutil, así que creo que voy a seguir hacia adelante. This is when, as a teacher, you have to have this special technique. You say to the students, You go and debate that amongst yourselves. Y este es el momento como que cuando sos maestro que tenés que tener una técnica especial de decirle a los estudiantes, ustedes vayan y debatan sobre esto. Yeah. Or in English we say, yeah, yeah, you have to go and cook that. O en inglés dicen, lo tenés que cocinar. So, so because you're all future, you're all present or uh, future teachers in this room, okay? Todos ustedes están presentes, así que son futuros maestros en, este, en esta habitación. así que solo un par de trucos que aprendí del mejor. Someone asks Alguien te pregunta algo muy difícil. You <laughs> Asentís con la cabeza y decís qué buena pregunta. yeah, it's a really difficult topic and uh, yeah, got to that es un tema muy difícil y bueno, lo tenés que cocinar. Y así como si nada cambias de tema. La otra técnica, especialmente si perdés tu lugar en la clase y te sentís un poco abrumado, es okay, let's meditate. <laughs> es decir, bueno, hagamos una meditación. so while they're closing their, got their eyes closed and uh, having all these lovely meditations. you can like chat us. see where you're at. <laughs> Mientras están todos con los ojos cerrados y teniendo unas lindísimas meditaciones, puedes mirar tus notas y ver a ver qué es lo que sigue. Okay, so this is what they call the oral tradition. Esto es lo que llaman la tradición oral. I won't admit to these things in, in the scriptures. You won't find these written down anywhere. No van a admitir estas cosas en las escrituras si no están escritas en ningún lado. You know, but so I guess gets passed on orally, and then, and when the time is right, you can pass it on to your students. Son cosas que se pasan en forma oral y cuando llega el momento correcto, ustedes también se los pasan a sus alumnos. how can a being with a mental affliction get eh, something, some, some, a being that has mental afflictions but always ends doing virtue, is not committing a non-virtue. Ah, always ends doing virtue then. Yeah. How can you have a mental affliction and yet uh, not be committing a non-virtuous ah, deed? ¿O podés hacer la pregunta en castellano? Le pregunté si el, la, el tema para evadir, auto sería como un ser puede tener una aflicción mental, pero terminar no haciendo una no virtud. Okay, who remembers? Ella preguntó, en vez de decir no cometer una no virtud, en vez de decir cometer hacer una virtud. That's another technique. you're not sure of the answer, you throw it out to the to the class. <laughs> Esa es otra técnica. Cuando no están seguros de la, de la respuesta, la tiran a la clase a ver quién la responde. Carlos, qué piensa? A ver, a ver. Hopefully somebody says something decent and it triggers your memory. Go, oh yeah, that's right. <laughs> Si tienen suerte, alguien dice algo más o menos decente y eso va a gatillar tu memoria. Fernando was going to. Um, uh, Así que acá Fernando nos va a eh, salvar el día. I, I was just thinking about a non. Um, a mental affliction is something that disturbs your peace of mind or something that doesn't make you feel love all the time, let's say you can have a feeling like that without harming somebody else. For example, I'm bored. Maybe it's a mental affliction, but I'm not creating bad karma by being bored, for example. Something like that may be a mental affliction that isn't a non virtue. It's not harming anyone with my speech, my body, or my, or my mind, but I'm not feeling bliss. Y ahora en castellano. ah. <laughs> la definición de una aflicción mental es algo que perturba tu paz mental o que no te hace sentir amor todo el tiempo. Entonces, uno podría sentir algo así sin que eso dañe a otra persona. Una, no virtud es algo que causa daño. Entonces, por ejemplo, un sentimiento como estoy aburrido eh, es una aflicción mental porque no la estoy pasando bien, no siento gozo, no siento amor, pero no estoy dañando a nadie con esa aflicción mental. No es que estoy deseando a alguien algo malo, ni haciendo algo malo con mis palabras, ni haciendo algo malo con mi cuerpo. No Puede ser, digo, no, sería específicamente eso, pero algo como de ese sabor, algo como que perturba tu paz mental, pero no está dañando a nadie. Pero la pregunta algo más. Sí. Well, yeah, it's, it's approaching it. So you could, there's three kinds of karma, like one division into three. Hay una división de tres tipos de karma. There's what, what, and what. ¿Cuáles son? No. no. Yeah. okay. Que sería del virtuoso, lo virtuoso y lo neutral. Yeah. So if you if you're not committing, how to say, get myself double negatives, get myself confused. It's, it's not a, uh, a non virtue, but it's not necessarily a virtue because it could be neutral. Did I get it right? Yeah. yeah. Okay, so. No es una no virtud, pero no necesariamente es una virtud. Puedes algo. Now offhand I can't. I'm not. I mean, uh, do pleasure beings commit neutral karma as no. well as virtuous karma? Anyone remember? I honestly, I, I, I have to check. La pregunta sería. I suspect, but I'm not 100% sure that they they could either do neutral or virtuous. La pregunta sería si los seres de placer pueden hacer karma neutro aparte de karma virtuoso. Dice que no está absolutamente seguro, pero me parece que sí. Pero las acciones virtuosas. the white, pero las, eh, las acciones virtuosas de los seres que están en el reino de la forma y de la sin forma son lo que se llaman las acciones blancas. This is testing my memory of ACI 5, but uh, I think that's right. And then black and white are the virtuous deeds that we do in the Esto está probando mi memoria de ACI 5. Eh, como humanos no hacemos blancas, hacemos mixtas o negras. Mixed black and white. As humans, we never do White, No, it's, it's, it's, it's a mix black, es la ah, que como humanos hacemos blancas y negras, que es un tipo que se llama así, blanca y negra. Yeah. Oh, was going back. that was? Going back. Ah. Ahí tuve que ir atrás varios años. Okay. All right. So. Um, are we done? Okay, we'll keep going. The form realm. La, el reino de la forma. So the form realm and the formless realm are exclusively inhabited by pleasure beings. Entonces, el reino de la forma y el reino sin forma están habitados exclusivamente por seres de placer. So when they say form in the form realm, uh, it's, it's form in the sense of uh, physical matter. Cuando dicen forma en el reino de la forma se refiere a materia física. specifically that the beings there in the form realm have a body, they have a form, a body. Específicamente que los seres que están en ese reino tienen un cuerpo, tienen una forma física. As opposed to the formless realm, where the beings there do not have a, um, a physical form. En contraposición con el reino de la sin forma, donde los seres allí no tienen un cuerpo físico. I mean, there's a little bit of a debate do they have a subtle pranic body? But generally speaking, we can say they're, they're just mental beings. Hay algún tipo de debate que discute si tienen algún tipo de, de cuerpo sutil pránico, pero básicamente se dice que son mentales. But of course, here in the desire realm, we also have a physical form. We have bodies. Pero bueno, aquí también en el reino del deseo también tenemos una forma física y tenemos cuerpos. So when they say form realm, they're saying there that in the, in the form realm, form, physical matter, reaches like its pinnacle of, of expression. Y en, cuando hablan del reino de la forma, es el lugar donde la materia física alcanza su pináculo de expresión. Right, so everything is incredibly beautiful. Todo es increíblemente bello. Right, so their bodies, their bodies are much more subtle and more beautiful than human bodies. Sus cuerpos son mucho más sutiles y mucho más hermosos que los cuerpos humanos. Okay. So they're not suffering from wrinkles, pimples, <laughs> earaches, those kind of things. Así que ellos no sufren de tener arrugas o granos en la piel o dolores de oído, por ejemplo. Their bodies don't produce poo-poo like human Sus cuerpos no producen caca como los cuerpos humanos y no tienen olores desagradables como los cuerpos humanos. Entonces, La forma física es mucho más hermosa y todos los olores de su cuerpo y de la vegetación que hay en su reino es mucho más bella. So for me, like the, the closest image is like almost like these divine beings walking around these beautiful gardens, beautiful flowers, and butterflies and things like that. Entonces para mí la imagen más cercana sería unos seres muy bellos, muy hermosos caminando por jardines bellísimos con muchas flores y con mariposas. No, and they're all young and, and their bodies are glowing. Son todos jóvenes sus cuerpos están resplandecientes. And they're always with a beautiful partner. Y siempre tienen una pareja bellísima. Maybe 20 of them. Ah, quizás tengan 20. beautiful music, beautiful sounds. I mean, everything is just it's just beautiful. Everything you see, hear, smell, taste, and touch is just of a much finer and exquisite quality than what we find here. tienen bellísima música, bellísimos olores, todo lo que ellos tocan, huelen, escuchan y ven es mucho más bello de todo lo que nosotros este, experimentamos acá. Sería el paraíso. Yeah, it is like a paradise, yeah. Es parecido a un paraíso, sí. However, it's like it's a temporary kind of paradise. Sin embargo, es un paraíso temporal. And that's the issue, and that's the, the bottom line in, in terms of, from a Buddhist perspective, whether it's a desirable place to go. Y ese es el punto más importante y es el motivo por el cual desde el punto de vista budista es un buen lugar para ir o no. Because compared with humans, they, they, they have very long lives. Comparado con los humanos tienen vidas muy largas. And you're young and beautiful, and you stay young and beautiful right until the very end of your life. Y permaneces joven y bello bien hasta el final de tu vida. There's not the kind, there's not the um, the regular aging that, that we experience generally in a human with a human body. No experimentan el proceso de envejecimiento que tenemos nosotros con el cuerpo humano. Um, because of their powers of um, concentration meditation, they can uh, emanate to enjoy, partners, Y debido al poder de, meditación muy elevado que ellos tienen, pueden emanar objetos para disfrutar, como por ejemplo múltiples parejas. y aparentemente también pueden intercambiar sus emanaciones con otros seres y eso suena interesante. I remember, there's a scene in The Matrix where the ship and the young guy computer program. If you know, the scene, no sé si recuerdan, en la película Matrix hay un chico que está en, la nave esa que tienen y está con un programa de computadora. ¿Se acuerdan, de esa escena? That distracts uh, Neo when he's in the program. <laughs> que distrae a Neo cuando está. Could you say that they have seeds that don't grow old? No. You, um, well, they have seeds to stay useful for a long, long time, but not indefinitely. Tienen semillas para permanecer jóvenes durante mucho tiempo, pero no en forma indefinida. Yeah, so you're having this you're having this beautiful life in the form realm. It goes on for a long, long time, but even there, the seeds run out. The karma that propelled, that created that <coughs> life, and that beautiful place runs out at the end. Tenés una vida muy muy larga y muy placentera, pero también esas, esas semillas también se acaban y al fin y, al, y tiene un fin. El, el, el, las semillas que te llevaron a esa vida se acaban también. Eh, This is what they say. Yeah, it's one of the things they say si Pregunto si más que nada estaban usando karma más que generando nuevo karma. Dice que eso es lo que dicen. Principalmente parecería que consumen karma más de lo que generan. Y dicen que tienen un tipo de sufrimiento intenso y muy especial al final de sus vidas. Because have this long, beautiful, tranquil filled with exquisite, beautiful beings and other objects. Tuvieron una vida muy larga, muy tranquila y muy bella, llena de objetos y de otros seres muy bellos. And then it's like you age almost overnight. Y después es como si envejecieras de la noche a la mañana. You go from looking 15 or 16 to 85 overnight almost. Durante la noche pasas de tener una apariencia de 15, 16 años a tener 85 cuando te despertás. Por lo menos nosotros envejecemos en una forma como más consistente y no es un shock cada vez que nos miramos en el espejo. know, and, but imagine, like, if this is true, I mean, imagine the suffering. You, you, you were 16 and flawless, and then suddenly you're just old and wrinkled and ugly. Imagínense que tenés 16 años y no tenés ninguna, ninguna mancha, sos totalmente perfecto y de golpe tenés 85 y estás todo arrugado. So they say they suffer, they have intense suffering at the time when it all Y dicen que el sufrimiento es muy intenso cuando todo llega a un fin. Y sus cuerpos comienzan a tener olores muy desagradables. Tienen olor a muerte. Y todos los otros seres de placer inmediatamente nos aíslan. Yeah, I mal, estás viejo, estás decayendo, no quiero estar asociado con esto. Así que al final de tu vida te están echando y dejando solo en tu vejez. Entonces dicen que tienen unas muertes terribles. that they, they used up all the karma that was propelling their, their existence as a pleasure being. Gastaron todo el karma que estaba, eh, estaba haciendo, creando esta vida como seres de placer. And they go to their death in great pain and, uh, I mean, distraught, yeah, basically. Y llegan a su, a su muerte con mucho dolor y completamente deshechos. And all that is said to send them in their very next rebirth um, almost inevitably to a lower realm. Y todo eso hace que en su próximo renacimiento va directo a un renacimiento inferior, a un reino inferior. ¿Son conscientes de eso que les pasa? Are they conscious of what is happening to them? Yeah, we're very conscious. Yeah. Sí, sí. nosotros acá, somos conscientes de nuestro like periodo de When we're dying. like us here and as humans that we're yeah. conscious when we're dying. Yeah. See, dice que sí. Yeah, but maybe it's even more painful because they, they, have um, they're struggling to come to terms with what has happened to their to their physical being and, uh, and, and, and what's happened to them socially after a long, long lifetime of everything seeming so nice. pero quizás hasta sea más doloroso porque de golpe se dan cuenta de lo que pasó físicamente y socialmente dentro de una vida muy, muy larga de mucho placer. At Por lo menos nosotros como humanos vemos a gente que se, muere, que se muere y vemos el, envejecimiento. Nosotros como humanos tenemos la posibilidad de, según cómo nos manejemos, reencarnar como humano o en otro reino. ellos tienen la posibilidad de no ir a no, no, no llegar a este final de esta manera. says, um, we as humans have the possibility of um, being reborn in different, um, in different realms. Do they have a possibility to act a different way and not to be reborn in the lower birth? Right. I don't know too much on this I don't know too much detail on that, on that issue. No, no sé muchos detalles en este tema. But, uh, but from the little that I've heard, that I've been taught, uh, it seems that the overwhelming prospect is going to a lower realm in the next life. And there doesn't seem to be much opportunity for a different um, kind of destiny. pero de lo poco que, que escuché y aprendí, parece que lo más, el prospecto así más seguro es renacer en reino inferior y que no tienen demasiadas opciones. ¿No tienen la posibilidad de iluminarse? Do they have the possibility to uh, become enlightened? Generally not, no. Generalmente no. That's why the human life is considered uh, for spiritual purposes, spiritual learning. This is the, uh, optimum life. Por eso se considera que la vida humana es la óptima por estas eh, características espirituales. We'll talk in a second about what it is that propels, what would propel us, for example, into a form or formless realm rebirth in the, in the next life. En, en, un ratito vamos a hablar de qué es lo que nos, nos lleva a renacer en el reino de la forma o en el reino de la sin forma. You know, it's basically sustained deep meditation on certain kinds of, certain kinds of meditation. Básicamente se trata de meditaciones sostenidas, cierto tipo de meditaciones particulares. So hopefully you, you can, when we talk about it, you get a feel for that. And then contrast that with having to die and at the moment of your death completely tormented um, by what's happened to your physical parents and, and, and this rejection from your community and that intense pain. Así que con suerte pueden llegar a, tener un sabor de lo que esto significa y entender lo que significa morir con esta, este sufrimiento tan intenso de lo que pasó de golpe con tu cuerpo y con, con tu vida social también. Because yeah, Buddhism is considered the state of mind at the moment of death. It is critical for Uh, projecting the next uh, Porque en el budismo se considera que el estado mental en el momento de la muerte es crítico para determinar en qué reino vas a renacer. You know, and if we go to our death tormented, distraught like that, it's not a good sign. Si llegamos a nuestra muerte atormentados y deshechos de esa manera, no es una buena señal. That's, that's not going to, generally that's not going to trigger the seed for higher. Eso, eh, hablando en forma genérica, no va a disparar a que brote una semilla para que tengas un buen renacimiento. Yeah. And, and, and hence, in contrast, it's considered much better if uh, at the moment of death the person can be at peace and uh, it's all quiet around, not crazy and that kind of thing. En contraste, se considera mucho mejor que en el momento de la muerte la persona puede estar tranquila y rodeada de gente que, que lo quiere. Yeah, let the person go in peace uh, and not, for example, have um, wailing family or distraught and crying right in their presence because that's going to make them not want to leave their body but they have no choice and then that attachment can uh, cause some issues. tratar de evitar que en el momento de la muerte haya un ambiente pacífico y no que haya parientes o seres queridos que están llorando, porque eso va a hacer que no quiera dejar este cuerpo y eso no es bueno porque lo va a tener que dejar de, otra, eh, de todas maneras y no es bueno para su renacimiento. Okay, so there's a technical question about um, the main characteristic of the form realm. We did the desire realm about 10 minutes ago. Eh, hay una pregunta técnica acerca de las características del reino de la forma, ya hicimos la pregunta del reino del deseo hace unos minutos. Y otra vez directamente les voy a dar la respuesta porque es muy técnica. el reino de la forma se caracteriza por la cualidad de estar más allá del reino del deseo a higher realm of existence. Queriendo decir que es un reino más sutil, un tipo de existencia más sutil y más elevada. And it is characterized by, also characterized by consisting of objects that lead to the development of the particular mental afflictions of this level. Y se caracteriza también por el consistir de objetos que consiste de objetos que conducen a las aflicciones mentales particulares de este rey So, before we take before we take a break, so the point is according to Buddhism. Uh, asking can repeat oh, está, en la clave de respuestas igual así tal el, reino de la forma está caracterizado por la cualidad de estar más allá del reino del deseo. Es más sutil, es una forma de existencia más elevada y consiste de objetos que conducen al desarrollo de aflicciones aflicciones mentales particulares de este nivel. Cada reino tiene sus aflicciones mentales características. So, even though a form realm existence is, is, is very beautiful and very refined and subtle and so forth, This point saying Buddhist tradition is still part of samsara, it's still part of the cycle of suffering. Aunque el reino de la forma es algo de, de un lugar muy agradable, donde todo es muy bello y hay mucho placer, es importante destacar que para el budismo igual forma parte de samsara. Reaching, going to a form realm is not the answer according to Buddhism, because if nothing else, your time there runs out. llegar al reino de la forma no es la respuesta de acuerdo al budismo, porque si, si no es por otra cosa, el, tiempo ahí también se acaba. Yeah, and then almost certainly in lower realms and, and um, you know, and, and, then what did it all mean, see? What, um, what lasting benefit was there? from uh, having that kind of existence, that y, y, después de eso vas de vuelta a los reinos inferiores y qué, qué sentido tenía toda esa experiencia que tuviste, qué sentido tuvo. They say, for example, the suffering that they have in the last days of their life when they rapidly turn old and are ostracized, that suffering is more intense than all the thousands of years of happiness that they had preceding. Dicen que el sufrimiento que tienen en las últimas horas, los últimos días de su vida, es mucho más intenso que todo el placer que experimentado en toda esa vida muy, muy larga de placer. ¿Cómo llega la elección de estar ahí? ¿A qué voy? ¿Cómo llega la elección de estar ahí? ¿Qué sentido tiene estar ahí? Vamos a hablar de eso después de. So I'd to take a 10 minute break so we can keep stretching and stay alive. Vamos a hacer un recreo de 10 minutos, así nos podemos estirar un poquito. Okay, so we'll come back in 10 minutes. Vuelvan en 10 minutos. We'll go to 9.30, which is the correct time to finish, isn't yeah. it? Yeah. 9.30, yeah. Okay, we're still class 1. ACI 8. Todavía seguimos en la clase 1 y toda la anterior fue de la clase 1. <laughs> So we can't burn out on the first night <laughs> because we've got a double header tomorrow and then a double header on Sunday as well. No nos podemos quemar la primera noche porque tenemos doble sesión mañana y pasado, todo el fin de semana. Y después el lunes y las noches siguientes. Okay. So we'll stick to the schedule Así que vamos a terminar horario esta noche. Okay, a little bit to do to finish class one. Un poquito para más para terminar la clase 1. So we're talking about the form realm. La una. There are 17 levels to the form realm. Estamos hablando del reino de la forma. Hay 17 niveles en el reino de la forma. 17 levels all up, okay, in total. Um, but there are four main. I sorry, I don't mean this to be confusing. <laughs> but there are, there are four main. Uh, levels, and in Sanskrit that's called diana. Hay 17 niveles hacia arriba, no quiero ser confuso, pero hay cuatro niveles que en sánscrito se llaman uh, eh, ah, diana. Dhyana. Yeah, in Tibetan something. En tibetano something. And these are meditative concentration levels um, within the form realm. Son niveles de concentración meditativa dentro del reino de la forma. So of those four, the first three have three subparts of their own. De estos cuatro niveles, los primeros tres tienen dos mitades cada uno. And then the fourth meditative concentration level has eight subparts. Y el, el último, el cuarto nivel, tiene ocho partes. So if you count the subparts, you get 17. Entonces, si contás todas las subpartes, llegás a 17. 3 plus 3 plus 3 plus 8. There's three subparts in the first three. Three subparts for the first. Lo dije mal. En los main levels. No, dije, dije tienen dos. En los primeros 3 niveles tienen 3 partes cada una. Okay. En la última. En el último ocho. Now we've come across the first level, the first meditative concentration level of the form realm before. Nosotros, Where did we come across that? Nosotros eh, ya nos encontramos con el primer nivel de meditación del reino de la forma antes. ¿Dónde lo encontramos esto? Eh? If you get this right, you, you get to... No, I shouldn't say that. <laughs> you can almost like you finish the ACI course already. si, si dicen esto bien es como si hubieran terminado los cursos de ACI. It's the este one you need for the direct perception. Oh my god. <laughs> Es el que necesitas, es el nivel al que necesitas estar para poder percibir directamente la vacuidad. Yeah, the meditative platform to see emptiness directly. Do you remember specifically? This will this will really Might be the. Can you give the precise sub-level? No. no. Sí, pregunta si te acordás exactamente el, el Just nivel. Sí, eso es El nivel de que. El, de, del mismo, de ese nivel de meditación hay como two sub-levels. So Fernando gave the, the level. If you know the sub level within it, like even more prostrations. If you know the Tibetan, then ah. you can hay un subnivel, él dijo cuál era el nivel y él dice que hay un subnivel y que si saben el tibetano se va por a postrar adelante. <laughs> no, estamos en el No. tienes en No. That's single point of concentration. You do have that, but that's not the where your mind is at in terms of another. Eh, tenés eso que dijo Joaquín, ese nivel, pero no es en donde tu mente está en este nivel de meditación. Ah, ¿Qué dijiste, Cecil? Este ¿Qué dijiste, Cecil? Because we've taught, we've taught the level, but we've never given it its name. Ah. Yeah, so the first level is called limitless space. Limitless yeah. space. El primer nivel se llama espacio sin límites. The first of four. El primero de los cuatro. All right, so this Uh, more specifically, the meditative platform to see it indirectly is the preliminary level of the first level of the form realm. Más específicamente, la plataforma para poder llegar a ver la vacuidad directamente es el nivel preliminar de ese primer nivel. So we said that the first level has three subparts, and you just go to the first subpart of the first level called limitless space. Así que dijimos que el primer nivel tiene tres subpartes y para poder ver la vacuidad directamente tenés que llegar solamente al primer subnivel. I'm sorry, I take that back. I was mistaken. Limitless space is the first level, the formless realm. Dice que se equivocó, que en ah, realidad el espacio sin límites es el primer nivel del reino sin forma. Yeah, I apologize. Limitless space is formless realm, not form realm espacio sin límites es el de, del reino sin forma y esto es el reino de la forma que estábamos hablando. I get confused the different levels We're, talking about the first level within the form the form And you say that the platform for seeing is before No, no, it's the first the first. Okay, repetir en castellano? No, pues yo me, entonces porque eh, estamos hablando del primer nivel de meditación en el reino de la forma. Estamos hablando del primer nivel de meditación en el reino de la forma. Y pregunta si la forma, si el nivel que necesitas para la vacuidad está justo antes de ese o es ese mismo. Si es ese primer nivel o es lo que viene antes de ese primer nivel. Anyway, I'm really impressed that you remembered the context for the first level of the forum. Igualmente estoy muy impresionado de que se acordaron del contexto para llegar al primer nivel del reino de la forma. ¿Cómo se llama? Do you want the Tibetan for good luck? ¿Quieren el tibetano para buena suerte? Samten. Samten. Samten. Samten. Tangoy. Tangoy. Tangoy. Tangoy. Tangoy. Niedok. Niedok. Nichokne. Nichokne. Yeah, that's the preliminary level of the first level of the form round called, and it's a double negative. Este es el nivel preliminar del primer nivel del reino de la forma que se llama, y esto es un doble negativo. no lack of time. Sin ausencia de tiempo. Ni chocne. Ni chocne. Yeah. Tamten, samten on ni do chocne. Maybe you can write it. We, maybe you can write it on the weekend for the next one. Okay, so that's, that's where you've come across it before. That was a little bit as the aside, but uh, puts it in context perhaps. Así que ese es el lugar donde ustedes lo encontraron antes, es una, como un paréntesis que hicimos. Okay, so hang, hang in there. I know it's complicated, I'm getting confused myself. So they talk about reaching meditation levels as causes. or like causal form realm level meditations. Ellos hablan de llegar a niveles de meditación como causa, como niveles de meditación que son causales. And then they also talk about form realm meditation levels as results. Y también hablan de meditaciones del reino de la forma como resultados. Or in other words, resultant form realm levels en otras eh, palabras, eh, niveles de la forma resultantes. Voy a tratar de explicarlo lo mejor que pueda. So basically, Básicamente ustedes están acá en un cuerpo humano viviendo en el reino del deseo. And at that time, you wouldn't be attracted to any um, objects of the senses. Y en ese momento no estarías atraído a objetos de los sentidos. Because your mind is in a different realm. Porque tu mente está en otro reino. And they say you, you and then you could keep going and ascend, take your mind up through the different levels and sub-levels of the form realm, and then even higher into the formless realm. y dicen que podés seguir subiendo con tu meditación a niveles cada vez más elevados dentro del reino de la forma y que podés llegar al reino de la sin forma. so back up. Si vos haces esa meditación y alcanzás ese nivel de la forma en forma consistente en esta vida, Let's say you consistently reach the first level of the form realm in your meditation. Digamos que en forma consistente alcanzás el primer nivel del reino de la forma en tu meditación. And then you, you die, and your mind uh, was generally speaking stayed at that kind of um, mental space and place when you died. y entonces después te morís, dicen que tu mente queda en ese lugar mental en el momento de la muerte. You then be reborn at that corresponding level of the form Entonces vas a tomar renacimiento en ese nivel correspondiente del reino de la forma. Okay. So the meditation you're doing in this life, uh, the level that you are reaching consistently in this life Uh, la meditación que estás haciendo en esta vida se llama la meditación causal del reino de la forma. Because doing that meditation at that level is a cause for you to take rebirth in the form realm. Porque hacer esa meditación en ese nivel es la causa para tomar nacimiento en el reino de la forma. and then you're reborn into a specific level of the form realm, and that's called the result form realm level. Y vas a renacer en un nivel específico del reino de la forma y eso se llama eh, the result. Form realm level. El, el nivel del reino de la forma resultante. Yeah. So you know your mind basically your mind is continuing to stay on at a certain level. It you get rid of this body, you take on a new body, but there's a continuation of the mind at that level. Tu mente continúa a mantener ese nivel. Tu cuerpo es como que lo, lo perdés, lo desechás, pero tu mente continúa en ese nivel. So what kind of meditation then, uh, more specifically, would lead to that rebirth? ¿Qué tipo de meditación conduciría a ese tipo de renacimiento? So they would say um, the kind of meditation where you just try to think of nothing. Ellos dicen que el tipo de meditación donde solamente tratas de pensar en nada. O por ejemplo, una eh, meditación de sol, donde solamente estás observando tu respiración y es como que te estás retirando del mundo de los sentidos, de todas tus percepciones. So a person who's doing that kind of meditation, and we're talking regularly, like a daily consistent meditation at that level. Una persona que está haciendo esta meditación y estamos hablando de alguien que lo hace todos los días en forma persistente y consistentemente. A person who's living that way is obviously within their human life it's going to be disengaging from many of the normal sense pleasures that human beings are renowned for. Entonces una persona que está haciendo en, en su vida es, se está como alejando de muchos de estos placeres sensoriales que nosotros los humanos nos gustan y a los cuales estamos atraídos. They're going to be uh, less attached, less attracted to the um, objects of the senses, the pleasure objects of the senses that we have in this room van a estar menos apegados y menos atraídos a los objetos de los sentidos y del placer que nosotros tenemos en esta vida. Entonces pueden entender el, sabor que esto tiene, que en su próxima vida van a tener ese mismo nivel como de sutileza. See, in the Buddhist tradition, therefore, that kind of meditation is considered a mistake. En la tradición budista, ese tipo de meditación se considera un error. We do want to reach single pointed concentration. Queremos llegar a la meditación, a la concentración unipuntual. And we do uh, need to reach the first part of the first level of the form realm in order to perceive emptiness directly. y sí necesitamos llegar a la primera parte del primer nivel del reino de la forma para poder ver la vacuidad directamente. But the point of uh, reaching that high level of meditative concentration is in order to see emptiness directly or develop bodhicitta or other spiritual uh, goals. Pero el objetivo de llegar a ese nivel de meditación es poder dar la vacuidad directamente o alcanzar la realización de, de bodhicitta o algún otro tipo de objetivo espiritual. The goal is not the um, the meditative level is not the goal itself. It's a means to, uh, to an end, to a different goal. El nivel meditativo en sí mismo no es el objetivo, es una herramienta que se utiliza para llegar a otro objetivo. So the kind of meditation that sends you to a form realm or formless realm, rebirth, is where your where the goal of the, the goal is that meditative state itself, that level of subtlety, and uh, meditative peace. Entonces el nivel de meditación que te va a llevar a un renacimiento en el reino de la forma o en el reino de la sin es cuando el objetivo de la meditación es simplemente obtener ese nivel de sutileza. Um, y ese estado de meditación concentrativa es agradable, placentero. And I think it can be quite um, Ah, y quizás uno se puede hasta, hasta tornar adicto. And I think that's why there's the bodhisattva vow, if you remember, that mm-hmm. says not to get too attached to the pleasurable sensation of meditation. Y hay un voto de bodhisattva que dice, si lo recuerdan, que no hay que estar muy apegado a esa sensación placentera de la meditación. In the sense of thinking, taking that to be the goal in and of itself. En el sentido de tomar eso como el objetivo en sí mismo. Rather than using that meditative focus to direct the mind towards an object like ultimate reality, love, so on. En vez de utilizar esa concentración meditativa para dirigir la mente hacia otro objetivo como la realidad última o hacia el amor por ejemplo. Yeah. So in that sense, uh, meditation, the the ability to focus single pointedly on an object is considered neutral. Entonces, en ese sentido, la meditación y la capacidad de concentrarse en un objeto en forma unipuntual se considera como algo neutro. It's what we direct our mind to, using that level of concentration, that is going to determine whether our meditation is ultimately uh, virtuous and worthwhile. Es en qué nos vamos a focalizar utilizando ese nivel meditativo, lo que va a determinar si nuestra meditación es algo virtuoso o no. Okay, so last thing, there's the highest part of the form realm. Okay, so the eighth subpart level number four in the form realm. La parte más alta del reino de la forma, que sería la octava parte de la cuarta división del reino de la forma. Hmm. It's called en um, in Tibetan. repite por favor. Se llama en tibetano. Uh, oak. Oak. Min. Ok Oak min. Oak min. Now, have you come across that before? Yeah. ¿La, escucharon alguna vez esto de Okmin? Yeah, so you have to be a little careful. Entonces tienen que ser cuidadosos. Where else did we hear about Okmin? ¿Dónde escucharon de Okmin antes? Paraíso Paraíso yeah. Yeah. Es un paraíso búdico. ACI número. En... qué ¿En qué ACI se ve? Es un paraíso búdico y se menciona en uno de los six. I think I, did it with you last September. I think in six. Yeah, it? I think so. <laughs> yeah. So you have to be a little careful. There's an open, which is like the upper, the highest part of the form realm, but it's therefore part of samsara. Hay un open que es la parte más superior del de, eh, el nivel del de reino de la forma, pero forma parte de samsara. And then there's your individual opening that you will enter upon reaching your final enlightenment. Y después está tu Okmin individual que vas a ingresar cuando alcances la iluminación completa. So it's a bit tricky when you use the same word for something that's enlightened and something that's part of suffering, but so just be careful. Es un poco complicado cuando utilizan la misma palabra cuando algo es iluminado y algo que es imperfecto, pero bueno, traten de ser cuidadosos. So the kind of meditation where you reach the form realm, and then even more so when you reach the formless realm, um, they say some yogis mistake that for nirvana. Mm-hmm. El tipo de meditación cuando uno alcanza el reino de la forma y también el reino de la sin forma, algunos yogis confunden esto con nirvana. Because when you're in that state of meditation, you can't have manifest mental afflictions. Porque cuando estás en este estado meditativo no podés tener aflicciones mentales manifiestas. But I'm, as I'm sure you know from a Buddhist perspective, just that meditation alone does not cut the root of suffering. It doesn't um, overcome our tendency to see things in the wrong way. pero solo esa meditación, estoy seguro que ustedes lo saben desde el punto de vista de la perspectiva budista, no es suficiente para cortar la raíz del sufrimiento y para cambiar la manera en que nosotros vemos las cosas de forma equivocada. Y en este nivel nuestras aflicciones mentales están suprimidas, pero no están completamente eliminadas. So that's why, according to the Buddhist tradition, the only way, the one and only method for completely overcoming our mental afflictions forever is the realization of emptiness directly. Por eso desde el punto de vista de, de, del budismo, la única manera de sacar a las aflicciones mentales de raíz es ver la vacuidad directamente. You know, and, and it's a more gross example because it's from this realm. But it's like um, uh, drugs. Es un ejemplo más burdo porque es algo de este reino, pero es como las drogas. Yeah. I mean, I'm not an expert on drugs, but I did my fair share of smoking pot when I was younger, in my pre-Buddhist days. No soy un experto en las drogas, pero tuve mi, mi you know, experiencia fumando marihuana cuando era joven. You know, and it, most of the time. <laughs> el tiempo. <laughs> if I wasn't too anxious or paranoid. Uh, si no estaba demasiado you know, it, it, calmed the mind and, and uh, you felt a sense of peace. La mayor parte del tiempo, si no estaba demasiado ansioso, ansioso o paranoico, me daba una sensación de tranquilidad y de paz. Yeah, and I heard that heroin really chills you out. Y escuché que la heroína realmente te, te mata completamente. Yeah, um, And, and, and it, I use it as an, as an analogy because it's temporarily some peaceful feeling, but as soon as the effect wears off, you're back where you were, and, and, and nothing, there's been no permanent change to the, your condition. Lo uso esto como una analogía porque durante ese periodo de tiempo estás en un estado pacífico, pero cuando se pasa el efecto estás de vuelta donde estabas antes. You know, there's a reason people take drugs and become addicted to drugs, and in many ways, it's a very, um, you know, I'm very sympathetic to the motivation behind it. Hay una razón por, por la cual las personas toman drogas y se tornan adictas y de alguna manera no, los entiendo, tengo una gran empatía con ellos. Yeah, I think there's, almost, there's, there's also kind of like a, often a spiritual, uh, you know, a, a, clear spiritual motivation in the sense of wishing to, to find peace, and, and go beyond the suffering that we experience normally. Y a veces eh, creo que claramente hay una motivación espiritual en el sentido de que están buscando la paz y buscando dejar de sufrir para siempre. Yeah. You know, and if it worked, if it was a reliable method that could take away our mental afflictions forever, then we would use it. si funcionara, si fuera un método en el cual pudiéramos confiar, en el que realmente eliminara las, las aflicciones mentales para siempre, lo estaríamos utilizando. But the, the, fact is, it's, it's not a reliable method. It doesn't achieve the permanent ending of a mental afflictions. It creates more kind of sufferings afterwards. So that's why we don't use it. El hecho es que no funciona, no saca nuestras aflicciones mentales no logra sacarlas de raíz y al contrario nos trae más sufrimiento eh, con, el tiempo. Okay, shall we start class two? <laughs> Vamos a empezar la clase 2. ¿Tienen alguna pregunta primero? Okay with it all? ¿Están, ¿Tienen todo muy claro? ¿Está claro? just to make things clear, What you were just talking about was the last level uh, of uh, meditation of uh, form, right? So we, we talked about the first and the last, the fourth. Sí. para aclarar, porque había dudas. Primero habló del primer nivel Para aclarar, Primero habló del primer nivel de meditación del reino de la forma. Y lo último que dijo, Lok Mim, es el cuarto nivel, el octavo nivel del cuarto nivel del reino de la forma. O sea, sería el último nivel, el más elevado dentro del reino de la forma. Está aclarando que ese era el último nivel del que estaba hablando. parts of its own, and the eighth and highest of that is opening. Okay. From the form, form, el, el cuarto nivel del reino de la forma tiene a su vez ocho subpartes y de lo que él estaba hablando era de la última. Okay, thank, you. I need someone to Um, it is said that um, unlike being can help all beings in all in all realms. Yeah. A human being that uh, is yet not mm, hasn't yet the capacity to do that. Is there a, way, a practical way in which a human being, a normal human being, can help beings in other realms? Ah, decirlo en castellano primero. Um, lo que está preguntando es que se dice que un ser iluminado puede, ayudar a seres en todos los reinos. Eh, y está preguntando si hay alguna forma en la que un ser humano normal, digamos, como yo, puede ayudar a seres en otros reinos que no sean los reinos que vemos, o sea, que no sean animales o humanos. Si hay alguna forma práctica de ayudar a los seres que están en otro lado, que no sea, o sea, en el camino de iluminarse, no solamente cuando yo te Está bien. Ah, taking it. So. While he was meditating, because the the the how to say the God that he was seeing or the oh, thing that he was seeing was afraid of him. No, i è un serino, è un Ah, ah ghost. They were afraid of, of his ¿Lo podés contar en castellano? se equivocaron de dirección. Eh, Uno de sus lamas cuando meditaba, una vez lo vio que se ponía con la cabeza y decía, ¿por qué te pusiste con la cabeza? Y dijo que lo que pasa es que hay seres que están conteniendo miedo a mis pelos y se alejan porque tienen miedo a mis pelos, entonces me lo estoy cubriendo. Entonces se ponía cosas en la cabeza para que no se asusten, veían el pelo como fuego. Eso yo lo tomo como una ayuda que le estaba haciendo. Y Joaquín dice sí, pero él los podía ver. Estamos complicando mucho, me parece. no, no está familiarizado con alguna <laughs> práctica que se puede hacer se puede hacer una práctica de Tonglen por ejemplo no certainly you know we can try and <coughs> trick animals into planting good seeds and uh, being a student in another life podemos engañar a los animales por ejemplo para que planten una buena semilla y para que tengan un mejor renacimiento But as to the other realms, I don't know. I don't, not that I'm aware of. Pero respecto a lo que, lo que, respecto a los otros reinos, no hay nada que yo conozca.